Միայն ծննդավայր չէր, այլ բոլոր նպատակներ, երազանքներ, այն բոլոր էներգիան, որ կար իմ մեջ, ոնց որ հանուն իրա լիներ։ Դրա համար երևի այդ անցյալով խոսելը չի ստացվում։ Մարիամ Անդրեասյանն աղջիկով ծնվել է Շուշիում եւ իր կյանքի 26 տարիներն անտեսանելի թելերով կապված են իր Ջերմակ քաղաքի հետ։ Իր ծնողները առաջիններից էին, ովքեր տեղափոխվել են Շուշի եւ փորձել շունչ տան մի քանի անգամ կրակի ճիրաներում հայտնված, քանդված եւ ավերված հայկական Շուշիին։ Անի ամսվա ընթացքում մամա սովորում է հաշվապահություն ու Շուշիի արդեն Ղազանչեցոց եկեղեցու հաշվապահությունում որպես հաշվապահ անցնում է աշխատանքի։ Այդ ժամանակ հայրս պահեստապետն է լինում եկեղեցու ու այդպես իրանք հետեղ են հանդիպում, իրենց միավորեց եկեղեցին։ Ու այդպես հետո արդեն պատերազմից հետո ամուսնանում են ու ծնվում եմ ես։ <laughs> Երեք երեխա ենք, մեծը ես եմ։ Երկու հատ եղբայր ունեմ, փոքր ասած տեղը, փոքրը արդեն 20 տարեկան է։ Մարիամի ընտանիքն ապրում էր Ղազանչեցոց եկեղեցու դիմացի շենքում։ Ասում է մանկուց չեր ընկալում իր բնակարանի դիրքն ու առավելությունները։ Հիշում է մի դիպված, երբ անծանոթ մի մարդ իրեն բախտավոր համարեց հենց այդ պատճառով քեզ ասեմ, որ դու շատ բախտավոր ես, ասում եմ ինչու, ասում եմ, որովհետև երբ որ քո պատշգամբից դուրս ես նայում, մի կողմում Ղազանչեցոց եկեղեցին է երևում, մյուս կողմում կանաչ եկեղեցին է երևում, ասում է դու շատ բախտավոր ես, որ ոնց որ ապրում ես 5-րդ հարկում ու ամեն օր տեսնում ես երկու եկեղեցիներն էլ, դու հաստատ օրհնված ես։ Եկեղեցին հավատքի հետ եմ ասոցացնում, այդքան էլի կխափեմ այդպես չի, բայց ինչ որ հզորություն կար Ղազանչեցոց եկեղեցուն մեջ։ Մի անգամ ինձ ասեցին, երբ որ դու նայում ես Ղազանչեցոց եկեղեցուն ամեն անգամ իր նայելուց ուրիշ տպավորություն ես ստանում։ Ու իրոք դա այդպես է։ Ամեն առավոտ այդ ինձ համար ինչ որ կարևոր ծես էր։ Ես պետքա դուրս գայի պատշգամբ, տեսնեի ինքը այսօր ինչ դրամատրությամբ է նայում դեպի ինձ ու իրոք ամեն օր ուրիշ էր ու ես դրանից լծվում եի, ես դա կարևորում եի ու նաև մի հետաքրքիր բան, երբ որ դուրս էի գալիս Ղազանչեցուց եկեղեցու պատշ կամ ոնց որ այդ կողմի պատշ կամփից հարկ էի համարում, որ չպետք է արհամարեմ կանաչ եկեղեցին ու մի հատ էլ պետքա գնամ մյուս կողմից մյուս եկեղեցուն նայեմ։ Պատերազմից հետո շատ բան է փոխվել, իր ներքին ապրումները եւս։ Հիմա Մարիամը խուսափում է պատուհաներից դուրս նայելուց։ Իրականում ես հիմա ընդհանրապես պատշգամբ դուրս չեմ գալիս, որտեվ ինձ համար ցավոտ է Երբ որ դա այն պատշգամբը չի, որը որ ես էի սիրում, ես առհասարակ պատուհանից դուրս չեմ նայում, չգիտեմ, երևի ավելի շատ վստահ եմ, որ մի օր էլ ոնց որ կգա այդ օրը, ես անպայման կնայեմ Վազանչեցոց եկեղեցուն, թեկուզ ուրիշ պատուհանից, ինչ եմ ուրիշ ասում, որովհետև մեր շենքն էլ քանդեցին, չկա, բայց ոնց որ էտել չի ջարդում, որտեղ ունեմ երազանքներ, որ երբ որ գնանք Շուշի, թեկուզ ամբողջ շենքը չի, բայց այնտեղ որտեղ որ մեր տուններ, ինչ որ տես մի հատ բարձրահարկ, չգիտեմ, մի հատ երկար բան կկառուցեմ ու նորից նույն տեղից անպայման կնայեմ։ Ապրում է հավատով, որ նորից մի օր անպայման վերադառնալու են Շուշի։ Իսկ մինչ գա այդ օրը իրենց փոփում է մանկության հուշերով, ապրումներով, որ ուղեկցել են իրեն երբ քայլում էր իր Շուշիում։ Շուշին, երբ որ ասում եմ Շուշի, ամենաամենաառաջի հիշողությունս ես առհասարակ 6 տարեկանից 7 տարեկանից հետո եմ հիշում ինչ որ բաներ, չգիտեմ ինչ հետ ադակապված։ Հիշում եմ, որ ընտանիքով Ստեփանակերտից որոշել ենք, որ ոդկով պետքա բարձրանանք Շուշի Տեղ-տեղ կանգնում ենք ու այդ բարձր տեղից նայում ենք Ստեփանակերտին, հայրիկ ինչ որ հարցեր էր տալիս, ոնց որ փորձեք գտնել, չգիտեմ, տվյալ տունը եւ այլն, այդ հերվից դա ենք նայում, այդպես հումորներով բարձրանում ենք, նույնիսկ ոնց որ չեմ հիշում, դժվար էր ճանապարհը, միայն հիշում եմ այդ ընթացքը, որ հասնում ենք Շուշի, ու Շուշիի գիտեք որ փողոցով ենք բարձրանում երբ որ Պատկերասրահի մոտից թեքվում ես ու փոստի մոտով դեպի Լիշուշի կանաչ ժամ տանող ճանապարհը կա, այդտեղ տները ոնց որ ավելի շատ պահպանված լինեին ու հիշում եմ բարձր ծառեր կային այդ ժամանակ, կանաչ մուկ, կանաչ գույնի էին։ Այդպես հիշում եմ, որ հայրիկը ոնց հա պատմում, այստեղ ինչ են քարել, այնտեղ ինչ են քարել, սաում տունն ա եղել, ու մեր այդ հիացմունքը ոնց ենք լսում նրան, ու հիշում եմ մի տուն, երբ որ ոնց որ դրա մոտով անցանք, ես ամբողջ Շուշին այդ տան հետ էի ասոցացնում ու միշտ մտածում էի, որ կգա մի օր, երբ որ ես ոնց որ դա իմ տունը կլինի, մանավանդ այդ խանդավառությունը մամայի ու papayi աչքերի, թե ոնց է ներկայացնում քաղաքը, ոնց էին ուզում, որ իրանց նման մենք սիրենք այդ քաղաքը։ Սիրեցին, շատ սիրեցին։ Եվ այսօր այդ սերն է, որ տանջում է իրենց։ Գիտակցական կյանքի ամենամեծ կորուստներից մեկը հենց Շուշին է։ Մարիամը լավ է հիշում, թե ինչպես դուրս եկան քաղաքից եւ ինչպես մի պահ իր մտքով անցավ, որ հավանական է սա վերջին անգամն է դուրս եկանք լացելով, որովհետև հոգեբանական ճնշում գործադրվեց մեր վրա, չեմ կարողանում մոռանալու համակերպվել, որովհետև նույնիսկ մեղադրանք կա մեջս, չեմ ասում, եթե մենք մնայինք Շուշին չեր հանձնվի, բայց մի քիչ շատ կմնայր ու գուցե զգացական ընկալումները ավելի ուրիշ ձև կլինեին։ Երբ որ տանը ոչ ոք չի լինում, այդ պահին ինչ որ մի հատ զգացողությունն է ներսս լցվում, այդպես բացում են բոլոր սենյակները հերթով ու ոնց որ մի քանի վայրկյան, 4 վայրկյան, 5 վայրկյան, այսպես կանգնում եմ, նայում եմ ու գիտակցելով, որ ոնց որ նայում եմ, որ այդ ամեն ինչը տպավորվի իմ մեջ, ոչ թե ուղակի նայում եմ ու հետո խոհանոց եմ գնում, խոհանոցից նորից դուրս եմ նայում ու հետո խոհանոցի դիմ, պատի դիմաց կանգնում եմ, այսպես ասում եմ, կարողա ոնց որ երբեք էլ չհանդիպենք ու չ, չեմ հասկանում ինչի եմ նման բան ասում, դա ասելուց հետո ասում եմ այրա ոնց որ գժվել ես, խիչեք հանդիպի։ Բայց ամեն դեպքում ես դա ասում եմ ու այդպես շատ դժվարությամբ դուրը փակում եմ, թողում եմ դուրս գալիս, ու դա լինում է իրականում այն վերջի անգամը, որ ես տանն եմ լինում Մի անգամ նորից տուն գնալու հնարավորություն կար, բայց չգնաց։ Այսօր մտածում է, ինչ կվերցներ տնից, եթե գնար։ Ցավալի էր երևի բարձրանալ այն մտքով, որ չես մտնելու, ու դրա համար ասեցի, որ ոնց որ չեմ մտնելու, ես հաստակ հետ եմ գալու ու բան չկա վերցնելու։ Ու այդպես այն ինչ որ իմ հակին էր, դրանով ես դուրս եմ գալիս, ու երբ որ պատերազմը սկսվեց ամսի 27-ին, Ես այդ ժամանակ մի պայուսակ վերցրեցի, քանի որ չէի կարող մնալ տանը այդպես խոճապի մատնված կամ ինչ որ ապաստարանում, որոշեցի, որ <clears throat> հաստատ ինչ որ աշխատանքներ կլինեն ու ես այնտեղ այստեղ կլինեմ։ Դրա համար վերցրեցի այդ ուսապարկը, մեջը գցեցի շատ հետաքրքիր անշտեի երկու գրքերը, որը չգիտեմ ինչի էր այդ պահին ինձ պետք, անձնագիրս գցեցի Մի քանի կարևոր հակոսներ, որ եթե ինչ-որ միտեղ մնա ինձ կարողա պետք կային, ու ու դա էր կարծես թե միայն ուրիշ ոչինչ չկար ու ես դրանով էլ ոնց որ դուրս եկա հետո նշտեի գրքերը նվիրեցի ուրիշներ ուրիշ բավականին հարազատ մարդկանց ինձ համար ու այդ մնացած ոչինչ չի մնացել այսինքն ազնագիրցել շուտով փոխում եմ ազնագիրցել չի մնա շուշիից ինձ սենյակիս հետ բավականին շատ էի կապված որովհետև եթե ես դրսում չէի, տանն էի, ապա տանն էլ սենյակում էի։ Բնավորությամբ շփվող չեմ այդքան, սիրում եմ քիչ խոսել, դրա համար միշտ մեկուսանում էի, մեկուսանալ չեմ ասում, ինչ որ բացասական առումով, բայց սիրում էի, որ ես ինքսի մտքերիս հետ իմ սենյակում լինեի ու ամեն բան ինչ որ դրված էր ու կար իմ սենյակում, ուրեմն դա բավականին կարևոր ու հարազատ էր ինձ համար։ Ա, Երևի, եթե երեք ընտրության բան լիներ, որ ինձ հետ դուրս հանեի, դա միանշանակ կլինեին նկարները, կլինեին այն օրագրերը, որոնք որ տարիների ընթացքում ես լրացնում էի իմ մտքերը, ու մի քանի նվեր, որոնք ինձ համար կարևոր են, ես կուզենայի, որ դրանք ինձ հետ լինեին միշտ։ Այդ երեք բանը կուզենայի հանել, բայց առհասարակ, եթե հնարավորություն լիներ, ուղակի սենյակս կգրկեի ու ինձ հետ կտանեի։ Մինչ Արցախից դուրս գալը Մարիամը կամավորական աշխատանքներ էր անում հենց Շուշիում, որովհետև այդ ժամանակ Ստեփանակերտում բավական շատ մարդ կար, իսկ Շուշին կամավորականների կարիք ուներ։ Կամավորության առաջին փորձերը Շուշիի քաղաքային զորամասերից մեկում էր։ Շատ տպավորվել է մի երիտասարդ զինվորի հայացք, երբ որ իմացա, որ ոնց որ տենց ինչ որ երկու աղջիկ որոշել են, որ պետքա գան ինչ որ աշխատանք անեն, ասես ձեզ պետքա բոլորը դուրս են գալիս։ Գալիս եք այստեղ ինչ անեք։ Ասացինք որ մտանգավոր ոչինչ չկա, ինչի չպետքա գանք, ու այդտեղից ինքը կարծես թե ոգևորվեր, այդպես հա դե լավ է, ուրեմն ոնց որ մենք մենակ չենք ու այդ երիտասարդի հայացքն է շատ տպավորվել իր այդ ոգևորությունը Մենք հաց ենք լցնում զինվորների համար երեկոյան ժամեր, դե արդեն շուտ է մտնում, ընտրելու ժամներ, և, ինչ որ ձայներ ակրակոցների ձայներ ա գալիս ու չգիտես ինչու առաջի բանը որ մտքներովս անցավ ում հետ որ ենտեղ ենք որ ոնց որ թուրք զինվորներ են մտել ու ավտոմատով կրակում են այսինքն չէ ուրիշ բան չենք մտածում այդպես լույսերը անջատեցին մենք իջանք նկուղ անթաց սպասում ենք որ հեսա ինչ որ մարդիկ պետքա լծվեն այդտեղ բան ու տենց մի քանի րոպե անցավ հետո կամած-կամած բարձրացանք ու տեսանք որ շատ խավար լույսի տակ զինվորները նստած հաց են ուտում, ու այդ տագնապային վիճակը, որ շուտ անեն ուտեն ու գնան, ու երբ որ հարցնում ենք ինչ եղավ, ասեցին, որ ոնց որ ոչ, ոչ մի վտանգավոր բան չկա, ուղղակի բեսպիլոտնիկեր, անօթաչու սարքեր ու հրացանով են փորձել այդ անօթաչու սարքը վերացնել։ Այդպես մի քիչ բան ոնց որ ծիծաղելի էր նաև, որ մի անգամից վախեցանք, աստորեն ամեն դեպքում կապ չունի քո զգացականը, դու ինչ ես անում, վախը կա, Մարիամին շատ էր զարմացնում այն փաստը, երբ աշխատակիցը կարող է թողնել իր աշխատանքը, երբ պատերազմի մասնակիցը կարող էր թողնել իր դիրքը, լավ գիտակցելով, թե ինչ է պատերազմը։ Կանայք, ովքեր որ աշխատում էին, իրանք մի պատերազմի միջով անցել էին, ու իրանք գիտեն պատերազմը ինչ է, ու եթե իրանք թողնում գնում են նման պատասխանատվությունը իրենց ուսերից թափում են, դա անհասկանալի է չէ որ պետքա թիկունքը ավելի ամուր լինի, չէ որ չպետքա նրանք մենակ լինեն ու եթե այն երիտասարդները, ովքեր որ լծվել են նման աշխատանքներով, ավելի երիտասարդ են ու պատերազմ չտեսնելով իրենց համար դա ավելի վախենալու կլիներ, բայց այն կանայք, ովքեր որ ապրել են ու կարծես թե ավելի ուժեղ պետքա լինեին, նրանք ուժեղ չէին, նրանք թիկունքի մեջքին կանգնած չէին, ու սա մի հատ պարադոքս է ինձ համար, որտեվ երբ որ նրանք գնում են, նրանք նաև տանում են իրենց երիտասարդ երեխաներին, բացի փոքրերից նաև երիտասարդներին, ու այդպես ոնց որ հայաթափվում է տվյալ տարածքը ու այն զինվորները, այն տղամարդիկ, ովքեր որ պաշտպանում են այդ հողը, իրանք չեն հասկանում ինչի համար են դա անում, ում համար են դա անում Ես կարծում եմ, որ թիկունքը ամեն դեպքում պետքա մնա միշտ, չհաշված են բոլոր հաշմանդամները, ովքեր կարող են բեր հանդիսանալ եւ այն փոքր երեխաները, ովքեր որ իրոք բեր կարող են հանդիսանալ, չեն կարող ոչ մի ձև օգտակար լինել, իրանք պետքա տարհանվեն։ Բայց բոլոր այն երիտասարդները, այն կանայք, ովքեր որ ինչ որ բանով կարող են օգտակար լինել, իրանք պետքա մնան, որտեւ իրանք նաեւ կարող են դրթել, որ տղամարդիկ հանուն իրենց չվախենան, չնահանջեն եւ այլ այլն։ Մարիամը մշակույթի սիրահար է։ Մշակութային կյանքը իր տարերքն է։ Նվագում է գիթառի վրա, ազգային պարեր է սիրում։ Պատերազմը ֆիզիկական կորուստներ հասցրեց նաև իրեն։ Այսօր դժվարությամբ է ընդունում իրականությունը, իր շատ հարազատ երկու անձի կորուստը։ Ես շատ ընկերներ, շատ ծանոթներ եմ կորցրել կան երկու հոգի, ում հայացքները ոնց որ չեն չեն մոռացվում իմ ուղեղ անընդհատ երբ որ աչքերս փակում եմ ու մտածում եմ զինվորների մասին, կորուսների մասին, իրանք են իրենց հայացքով գալիս, դա հորքուրիս տղան է, հիշում եմ միշտ ինձ վրա այդպես եղբայրական խոսում էր, ասում է երբեք չես գալիս մի քիչ երկար, եթե ոնց որ ժամանակ անցկացնենք, միշտ գործեր ունես, միշտ զբաղված ես, հեսա մի օրա գալու փոշմանելու ես, որ ժամանակին չես եկել, իրար հետ չենք խոսել, ու ոնց որ հա իրոք եղավ դա, ես փոշմանում եմ, որ ես չեմ գնացել, ու այսօր շատ հաճախ ինչ որ ժամանակ եմ գտնում եւ գնում եմ այնտեղ, որտեղ որ իրան հուղարկավորել են ու ինքս ինձ միշտ հարց եմ տալիս, ինչի հիմա ուներ ժամանակ, բայց առաջ ժամանակ չուներ։ Ես իրեն իրականում շատ էի սիրում, որտեվ ինքը յուրահատուկ տեսակ էր, որպես տղա, որպես եղբայր, եւ բավականին խոցելի կորուստ էր նաեւ ինձ համար հեղինակային երկի ակումբի Արենը ով ոնց որ փոքր երեխա լինի, ես չեմ կարողանում ինչև այսօր ընկալեմ, որ ինքը զինվոր էր, որ ինքը հայրենիք էր պաշտպանում, ու ինքը իր կյանքն ա նվիրել մեզ, մեր մեծերիս համար։ Չեմ կարողանում ընկալել, ինձ համար ինքը երեխա է ու իր այդ անմեղ հայացքը, իր այդ անմեղ ժպիտը էլի տպավորված է։ Ու նույնիսկ չեմ կարողանում, եթե եղբորս և գերեզմանին կարողանում եմ գնալ, Իրանը չեմ կարողանում, որտեվ ինքը ինձ համար ողջ է, ու ես չեմ ուզում ուղակի ընկալել, որ ինքը չկա։ Ինձ համար դա անընդունելի է, ինք ինքը կա։ Մարիամը վստահ է, որ ամեն մարդ պետք է գիտակցի, թե ինչու է այստեղ, ինչքանով է իր այստեղ լինելը կարևոր եւ փորձի օգուտ տալ իր մնալով։ Ինքն անմիջապես չհերադարձավ, որովհետեւ ներքին որոնումների մեջ էր։ Իսկ այսօր հստակ գիտի, Այստեղ է, որովհետև մասնակցում է նոր սերնդին կրթելու աշխատանքին։ Այսօր մանուկներին ու պատանիներին սովորեցնում է ազգային պարեր եւ վստահ է, որ մշակույթը մեծ սենք է, որով պետք է պայքարել։ Կարծում եմ, որ գիտակցական առումով մենք բավականի թուլացել ենք անցած տարիների ընթացքում, ու այսօր յուրաքանչյուրս պետքա հասկանանք ոնց մեր գաղափարներն ու արժեքները ավելի ամրացնենք, որտեվ մենք ուղակի իրավունք չունենք այստեղ չապրել, այստեղ չլինել։ Այն բոլոր զոհերը, որոնք տրվեցին հանուն հայրենիքի, չեն կարող արհամարել ու ուղակի չապրել այստեղ։ Յուրաքանչյուրի համար բարդ է։ Մարդ կա, բացի նրանից, որ կորցրել է իր տունը, նաև կորցրել է իր հարազատին ու չի գտնում իմաստ այստեղ ապրելու բայց մեր սխալն էլ հենց դրանում է ոչ թե ապրելու իմաստ պետք է գտնենք, այլ նրանք հենց նրանց չլինելն է այդ ապրելու իմաստը։ Մենք ոչ մի ձև չենք կարող ասել համակերպվել նրա հետ, որ նրանք չկան ու մենք պետքա գնանք։ Չգիտեմ, մի քիչ բարդ է ինձ համար ընդունել այն փաստը, որ և, մենք դժվարանում ենք այստեղ ապրել։ Մեզ համար հիմա ամենաառաջնայինը պետք է այն լինի, որ մենք մնանք այստեղ ինչքան էլ որ մեզ համար դժվար լինի։ Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդու համար, երբ որ ինքը թողնում է իր տունն ու հայրենիքը գնում է օտար երկիր, իր համար նույն դժվարությունն է, ինչ որ այստեղ ապրող մարդու համար։ Ու այստեղ ընտրությունը արդեն մերն է, մենք որ դժվարությունն ենք ուզում։ Մի քիչ պաթոսային կհնչի պատվաբեր, հայրենասիրական այդ բառերը, բայց ուղղակի մենք պատասխանատվություն ունենք ու պետք է այդ պատասխանատվությունը պատվով տանենք։ Մենք իրավունք չունենք ուղղակի այստեղ չապրել։ Ես երեխաներ եմ կրթվում, մշակույթն կարևոր կրթական ճյուղ է, բացի նրանից, որ երեխաները դպրոց են գնում, սովորում են հայոց լեզու, մաթեմատիկա, օտար լեզուներ, բոլորս պետքա նաև ճանաչենք մեր մշակույթը։ Ես մի հատ և, վատ փաստի եմ հանդիպել այս պատերազմի ընթացքում, երբ որ առաջի պատերազմի տեսանյութներ տեսանյութերը նայում ենք, բոլոր զինվորականները, բոլոր ֆիդայինները երգում են այնպիսի երգեր, որտեղ ոգեկոչում են հայրենիքի ազատագրումը, որտեղ չեն վախենում մահից, որտեղ չեն վախենում կռվելուց։ Այս մի պատերազմում, երբ որ դու լսում ես երաժշտություն, դա նման է մուղամի, ու դա նման է անընդհատ լացելու, որ վայ մամա ջան, մեզ սպանում են։ Եվ սա մի հատ ահավոր փաստ է, ու սա խոսում է նրա մասին, որ այս տարիների ընթացքում մենք մեր մշակույթը կորցրել ենք, ազատագրել ենք մեր հայրենիքը, բայց այն ժամանակ, երբ որ մենք ինչ-որ մեկի վերահսկողության տակ ենք, մենք ավելի լավ ենք մեր մշակույթին տիրապետում, քան ազատագրելուց հետո հայրենիքը։ Եվ ես այսօր կրթում եմ երեխաների, սովորեցնում եմ ճանաչել իրենց երկերը, ճանաչել իրենց հերոսներին, ճանաչել իրենց բարերը, հասկանալ յուրաքանչյուր երկի, երկի բարի տակ ինչ հոգևոր արժեքներ են մնում, այլ դրանք ուղակի երկեր չեն։ Հենց այդպես են իրանք հոգի հոգու արիություն ձեռք բերում։ մեր կողքին Շուշեցի Մարիամ Անդրեասյանները։